Llegamos justo a tiempo, perdón por la demora. Te, hablo en cinco, me llama la contadora. Yo ando más rápido lo que anda mi motora. Algunos mejoran, otros empeoran. Tu sonrisa me gusta, tu cintura me enamora. Te regalo lo que pida, pero no mi cora. Quiero llenar un estadio, no sonar en la emisora. Mami, ahora no puedo porque ahora. Como la mente de shows, wow, yeah, I got it. Cayó con flow pa' todos los lugares. Nos cerraron la puerta y la abrimos sin llave. Siento que una luma guía, me envía señales. slow, wow, yeah, I got it. mi glow, no te me compares. Esta mierda era gris, pero hice que se aclara que sonamos en la street, no en la radio buen en bares. Quiere más de mí, ah, quiere menos del mm, yo no le causo estrés, yeah, ah, mm. quiero más de su, ah, quiere menos del mm. vos me sacas el estrés. Quédate hasta cuando quieras, ah, no mires cuánto, dormí tranqui a las 7 te levanto, sé que te tiras, ah, no es pa' tanto, no drama, dice que le encanto. Me puse las Nike, nunca llego a tiempo, pero ya me espera, no soy como el resto para algún evento. El de la puerta me conoce sin mis documentos. Y a mí no van a escucharme decir no puedo. Soy más de hacer que de poner, pero quiero que la cuenta tenga un par más de cero. Pero ya no voy a volver a estar en cero. Tengo en la mente shows, wow, yeah, I got it. Cayó con flow pa' todos los lugares. Nos cerraron la puerta y la abrimos sin llave. Siento que una luma guía me envía señales. Yo wow, yeah, I got it. Pegué mi glow, no te me compares. Esta mierda era gris, pero hice que se aclara. Acá sonamos en la street, no en la radio. A mí ya me conocen siempre algo diferente. Me puse más lindo, así que pone bien el lente. Forreo, fronteo, me gusta picar el ambiente. Si quieren nos medimos, pero que vengan de frente. En a uno, yo escribo mientras fumo. Estás hablando con un Fórmula 1, si te despertas temprano, hazme el desayuno a la mañana, todo piola, a la noche no te juno. Porque me llama la otra y con vos son dos, no te pongas tos y loca, sé como sos. Si te preguntan con quién decís con yo, que si entro yo, entramos todos. Me brilla el cadenón y te choco el burrón, en la cintura traigo el pistolón. Si entro en acción, sienten la presión, pero por ahora zafan qué. tengo la mente en shows, wow, al gare Todavía sigo esperando a que me dispare. Hagan la piola junto y uno pare que la liga de nosotros solo juega titular. Slow, wow, yeah, I got it. Pegué mi glow, no te me compares. Esta mierda era gris, pero hice que se aclara. Acá sonamos en la tri, no en la radio o en bares. Yo soy a mami. Bueno. Que toda esta Argentina, turra. Hagan caso, pa' la rocha a veces y pa los giles rafagazo, turra. Afilen el lápiz.